Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 20, 1983 Itinalagang Arsobispo ng Caceres si Archbishop Leonardo Legaspi. Siya ang pang-32 arsobispo na nanungkulan sa Archdiocese ang Archdiocese ng Cáceres ay unang naitatag noong taong 1951. Kabilang sa mga nasasakupan nito bilang suffragan dioceses ang Dait, Ligaspi, Libmanan, Masbate, Sorsogon at Lirac. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多豆哦。